D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, eis Bezéiung mat deem, deen eis erschaf huet. Um Mikro de Jean-Marie Nau. De Bahá'í Schrëften no existéiere mir nëmmen wéinst der Léift, déi Gott fir eis huet. Mir sollten eis dëser Léift ëmmer nees bewosst sinn. Et ass dës Léift, déi eis beschützt an déi eis Kraaft gëtt. Ob et eis schlecht oder gutt geet, ob mer trauereg oder frou sinn, mir sollten drun denken, dass Hien stänneg Seng Léift iwwer eis schëtt. Wéinst der Léift, déi Gott fir eis huet, huet en eis erschaf. Weider liese mer an de Bahá'í Schrëften, dass Gott mat eis e Bündnis, eng Aart Kontrakt, gemaach huet. Eng Alliance, déi während allen Zäite bestoe soll. E Kontrakt ass e Verspriechen oder e Pakt tëschent zwee oder méi Leit. Deem éiwege Bündnis no léisst eise Créateur de Mënsch ni eleng. Vun Zäitalter zu Zäitalter weist en eis säi Wëllen duerch ee vu senge Gottesoffenbarer oder Manifestatiounen. Dat Wuert manifestéieren bedeit op Franséisch och révéler oder dévoiler, an zwar eppes, wat virdrun nach net bekannt war. D'Manifestatioune vu Gott sinn esou eenzegaarteg Wiesen, déi eis d'Wuert vu Gott wësse loossen. Si sinn universal Erzéier, déi eis weisen, wéi mer am Accord mam Wëlle Gottes liewe kënnen, wéi mer wierklecht Gléck areeche kënnen. Zu dëse Manifestatioune gehéiere Krishna, Moses, Zoroaster, Buddha, Jesus Christus, Mohammed an och de Báb a Bahá'u'lláh, déi zwou Manifestatioune vu Gott fir eis Zäit. Eng Allianz huet zwou Säiten, an dat tëschent zwou Parteien, woubei jiddereng sech engagéiert op eng bestëmmte Manéier z'agéieren. An der éiweger Allianz vu Gott huet Hien Säin Engagement eis vis-à-vis nach ëmmer gehal. Elo stellt sech dann d'Fro, wéi mir da kënnen eisen Deel zu dëser staarker Allianz bäidroen. D'Bündnis freet vun eis d'Manifestatioun vu Gott emol fir d'éischt unzëerkennen a mat Sengem Wëllen averstane sinn. Wat ass de Sënn vun eisem Liewen? Vill Passagen an de Bahá'íschrëfte soen eis, dass Gott eis erschaf huet, fir Hien z'erkennen a fir Hien unzebieden, dass mir eis Schwächt a Seng Muecht, eis Aarmut a Säi Räichtum unerkennen an dass et keen anere Gott gëtt ausser Him, Deen, deen a Gefor hëlleft, Deen, deen duerch sech selwer ass. Wéi kënne mer da Gott erkennen? Nëmmen duerch seng Manifestatiounen. Wéi kënne mer de Sënn vun eisem Liewen erfëllen? Nëmmen doduerch, dass mer d'Manifestatioun vu Gott fir eis Zäit erkennen. Mir liewen an enger Zäit, wou all d'Versprieche vun der Vergaangenheet am Gaang sinn erfëllt ze ginn. Bahá'u'lláh seet eis, dass mir all eis Differenzen ausgläiche sollen an dass mer vereent am gréisste Fridden ënnert dem Schied vu senger Méi a Guttheet bleiwe sollen. Bahá'u'lláh als Manifestatioun fir eis Zäit akzeptéiere bedeit awer och ferm am Glawe sinn a seng Geboter beuechten. An eiser heitiger turbulenter Zäit ass et extrem nëtzlech un d'Liewe vu Bahá'u'lláh ze denken, All dat, wat hien fir eis erlidden huet a seng aussergewéinlech Victoiren, seng grenzelos Léift eis géintiwwer, dëst Zitat soll eis ze denke ginn. L'ancienne beauté, Bahá'u'lláh, c'est la séchargée de chaînes, pour que l'humanité puisse être libérée de son esclavage. Et il a accepté d'être emprisonné dans cette très grande forteresse pour que le monde puisse parvenir à la vraie liberté. Il a bu jusqu'à la lie, le coupe de la douleur, afin que tous les peuples de la terre puissent parvenir à la joie éternelle et qu'ils soient remplis d'allégresse nous avons accepté d'être abaissés pour que vous soyez élevés.